Erto grul turca hero, unua parto. En marto de 2018 mi scribis pri Netflix, clarigante che Netflix est a servo che laumende provisas filmoin cae televidaen programoin sendataen el sent flue per interetto, cae pri la Netflix serio The Crown, la crono. Hodiau mi parolos pri alia serio. Dirilis Ertugrul. Revivigio Ertugrul. Cio estas videbla in Brasilo ecte marte de 2018. Sed cio laudire jam estas internazia successo. Gi estas turca televit productajo ca estis la plei vidata televit serio in Turcio dum quin jaroi dum la crono consistas gis nun nur el du partoi, Netflix usas la vort sazonoi, de po dec chapitroi, nomitai episodoi, dilirish ertugrul consistas el quin sazonoi, divididae in Brasilu en respective septexes, centri, naudec uno, naudec, cae octec hoc episodoen do in tutte quatcent quardec hoc, cae gi dauras pli ol quincent horoen. Temas pre superproductajo quio racontas la historion de Ertugrul. La turca vorto dirilis signifas revivigio. Ciar la actoroi parolas la turcan, cae la portugal lingvae subtitoloi ne estas precisa traduco de la paroloi ofte ili esas pli mallongaj o la originalaj frazoj kaj kelkfoje erarai, oni ne bone komprenas la detaloin de la historio aŭ komprenas ilin nur post kelke da tempo. Tamen iĝas klare ke la temo de la serio esas la historio de Ertugrul, kiu, quil mi vidis poste en la interreto, fakte vivis en la dektria jarcento en Turkio. Volante scribi pri la serio, cae serciante, cil ciam, in interetto, mi vidis che ne nur existas plurae pagioi cun malongae informoi prigi, sed ec divers lingvae Wikipedia articoloi, civi iomete prescribas la enhavon de la quinza zonoi. Legante ancau la Wikipedia articolon pri Ertugrul, mi vidis che la protagonista de la serie principe la familiano de Ertugrul existis almeno en la legendo che essa la base de la serie kai havis la sama en tamen la historio de tiu turca hero estas prescribita en diversa versio de wikipedia de diversa manieroi la causo estas che ne existas fideblae fontoi pri lia vivo. Vidu, cio legeblas in la lingua Wikipedia. Quancam la existo de Ertugrul estas historia provita per la moneroi stampitae de lia filo Osman la Unua, nenio alia estas conata con certezo pri lia vivo. Li ne aperas in la fontoi gis la fino de la decquara iarcento in la decvina iarcento estigis du gruppoi di tradizioi, sed ambau havas aspectum de legendo, do ne estas tutte fidindai. Lau iui el tivi malfruae tradizioi, li mortis pli ol naudec jaragia, cio signifus che li nascigis fine de la dec dua Lau la Germana Wikipedia, li vivis de 1198 ok, gis 1281. Lau plurai e la traditioi, li appartenis a la tribo Cai de la Oguzoi, turca confederatio el Centra Asio, quiu plei parte migris a la Irana cae Anatola alt-Ebenajoi pro la expansio de la Seljukoi, causita de la invado de la Mongoloi. Ertugrul batalis cum la Seljukoi contra la Mongoloi cae ancau atacis Bizantzaen territorioin. Resulte de lia helpo alla Seljukoi in iliae militoi contra la Bizantzanoi, Ertugrul ricevis de sultano teron in monta regiono proxime al Ancaro. En 1231 Ertugrul conquedis la urban Sögut, quo farigis la chef urbo de la Ottomana Imperio en 1299 sub la regado de lia filo Sultano Osman la Unua. La tribo de Ertugrul consistis el ne plu ol quar mil homoi, viroi, virinoi ca infanoi, quivi estis nomadoi ca vivis en proximume quarcent tendoi. Aldo nendas che la selgiucoi ca la ogusoi, do ancao la tribu caii, estis islamanoi. Venontan semainon mi parolus pri pri la serio.